kiel trovi comunan temon por conversazio. Se oni ne attendite rencontas homon, cae ec estas ocaso por conversazio, sed oni ne bones cias pri cio paroli, char oni ne volas tusci ticla in temoin, la consilo por maestri tian situacion estas. Parolu pri la vetero, cae pri la generala sano. Se oni comensas conversacion per fraso kiel «Ho, oh, kiel bela tago! Tre tauga por promeni!» Tiam oni nur devas attendi la reagon de la alparolito por ricevi indicon kiel daurigi la conversacion. De la vetero alla politica situazio ne estas longa voio set oni devas sorge esplori, ciu vere estus bona ideo transiri al tiu temaro, char povus ja esti, che la cun parolanto subtenas tute aliaen ideoin. Por conversatio inter viroi, mal fermigas en tia situatio la eblezzo paroli pri technicajoi, exemple pri automobiloi, se ambau laboras en la sama instituzio, eblas paroli pri officiai aferoi, cae se ambau viroi estas ancorau suffice iunai, tiam virinoi estas granda temo. Estante viro, mi compreneble ne tiel bones cias, kiel virinoi condutas en tia situazio, set shainas al mi, che ili preferas paroli pri sano cae familio, au se eble ancau pri officai aferoi. Cae se rencontigas viro cun virino, tiam la situatio estas pli delicata o la antauae, char la viro diru al virino complimentoin, ciui nec estu tro malfortai, nec estu tro grandai. Trovi la giustan mesuron estas vera arto, admiri cae esti admirata. Tio ludas grandan rolon. Hodiau ancau ofte ocasas che ge collegoi devas entrepreni comunan ofizan voyagion. Cai esti ge collegoi ne signifas esti ge amicoi. Dum comunai voyagioi estas multe da ocasoi por conversatii cae multae eblezoi diri ion, cion oni prefere ne malcasu alla cun voyaggianto. Se ne temas pri la unua comuna voyaggio, caido oni jam conas unula alian, tiam oni jascias cion kiel diri, cae cion ne. Sed por comenzantoi, estas multae captiloi, ciui povas habi influon al la carriero pritio devas attenti precipe viroi quiui laboras en stata instituzio, en quiu pli cae pli da virinoi transprenas la regadon en la mesai rangoi. Por reveni al vetero cae la generala sano, existas temo quiu tre bone ligigias cuntio, nome la ferioi. Do Racconti che oni planas baldau ferii, au ciae oni jam feriis, cion oni tie spertis, tio estas suffice sen problema temaro, quan cam tie necessas trovi la giustan mesuron. Cai se temas pri translingua contacto, tiam la affero estas ec pli simpla, char oni povas paroli pri comunicado, pri la bona regado de la lingvo cae tiel plu. Cae plei facila, estas la afero por esperantistoi. Se ili vere nescias pri cio babili, ili povas paroli pri la vivo de Zamenhof.